Help toch, Heere, want oprecht is bestaan niet meer nie. Onder die mensekinders is daar geen getrouwes oor nie. Dieren lieg vir mekaar, hulle praat met vleiende lippen, maar met bedrieglijke harte. Die Heere snij hulle vleiende lippe af en ook hulle groot praterige tong. Hulle sê, ons sal lieg soveel soos ons wil. Ons lippe behoort aan ons. Wie kan ons keer? Die Heere antwoord, ek het die geweld teen hulpeloos is gesien, en ek het die verzuchting van die armes gehoor. Daarom zal ik hulle beveilig, die veiligheid bied waarna hulle smag. Die Heerese beloftes is suiwer, so silver en een wind gesuiver, wat zeven keer gesuiver is. Die Heere, hou oor ons waag, Hy sal ons voor altijd in zulke mensen bewaar, Zelfs al loop die godeloos is waar al rondom boosheid onder mensen te zoeken.